Mooses vraag toe vir die Heere, wat gebeur als hulle my nie glo nie en nie aanvaar wat ik sê nie? Wat gebeur als hulle sê, jy het nie rechtig die Heere ontmoet nie? Die Heere vraag om toe, wat het jy daar in jou hand? Hij antwoord, dis een stok. Die Heere sê toe, gooi dit op die grond neer. Toe Mooses dit op die grond gooi, verander dit in een slang. Mooses wil weg hardloop, maar die Heere sê vir hom, vang die slang aan sy stert. Toen Mooses die slang aan die staart grijp, het dit weer een stok in zijn hand geword. Die Heere sê, hierdie teken sal hulle oortuig dat je rechtig die Heere, die God van hulle voorouders, die God van Abraham, Isaac en Jacob, ontmoet het. Die Heere het vir Mooses ook nog het tweede teken gegee. Hy het vir hom gesê, steek jou hand in jou kleren. Hy het dit gedoen, toe hy sy hand uithaal, was dit vol spierwit sere. Die Heere sê toe, steek weer je hand in jou kleren. Toen hij dit toen in zijn hand weer uittrek, was hij vuil soos dit voor die tijd was. Die Heere sê toe, als die eerste teken hulle nie oortuig om jou woord te aanvaar nie, sal hier die tweede teken dit doen. As hulle selfs na die tweede teken weier om jou te glo en nog steeds niet jou woord wil aanvaar nie, moet jy water uit die nijl skep en dit op die droge grond uitgooi. Dit zal op die grond in bloed veranderen. Verskoon mij, Heere sê Mooses toe vir die Heere, ek was nog nooit goed met woorden nie. Selfs hier waar ons met mekaar praat haak met tong vast as ek iets moet sê. Wie, vraag die Heere om toe, denk jy maak dit vir mense moendlik om te praat. Wat maak dat partij mense stom en ander doof is, dat partij blind is en ander weer kan zien? Is dit niet ek, die Heere, nie, gaan toch nou Egypte toe, ek sal jou mond laat praat, ek sal die rechte woorden in jou mond laat komen. Asseblief, Jere, sê Mooses weer, stuur liever iemand anders. Die Jere het te kwaad geword vir Mooses. Wat van jou broer Aaron wat uit die familie van die Levite is, vra die Jere. Ek weet dat hy flink is met die mond. Hij is al klaar op pad om jou te ontmoet. Hij gaan baie blij wees om jou weer te zien. Bedaie vir hom wat hy moet sê. Ek sal jullie helpen om te praten en ek sal vir jullie wijs wat jullie moet doen. Hij zal in jou plek met die volk praat hy sal vir hulle sê wat jy wil hulle moet oor. Hou hier die stok by jou dat jy daarmee die tekens kan doen wat ek vir jou gewijs het om die volk te oorreed. Moses het eerst teruggegaan na sy skoonba, Jethro, toe, hy het vir hom gevra, ek wil asseblief teruggaan na my mense in Egypte om te kijken of hulle ooit nog lewe. Zekerlijk, het hy gesê, jy kan gerust maar gaan, die Heere het reeds in Midian vir Mooses die versekering gegee, jy kan maar teruggaan Egypte toe. Die mensen wat naar jou gesoek het om jou dood te maak, leef lang kan niet meer nie. Mooses het sy vrou en sy sien bij mekaar gemaakt. Hulle is op donkies daar weg, terug Egypte toe. Hij het die stok waarover God met hom gepraat het, in zijn hand vastgehou. Die Heere het vir Mooses een opdracht gegee, wanneer jy terug is in Egypte, moet jy naar die vorm van die land toe gaan. Je moet voor om al die wondertekens doen wat ik voor jou gegee het om te doen. Ik zal die faroe echter hardkoppig maken. Hij zal weier om die volk te laat trek. Je moet dan vir hom sê, die Heere sê, Israël is mijn oudste sien, my sien wat eerste geboren is. Ik het je laat weet dat je my sien moet te laat om te gaan om mij in die woestijn te aanbid. Je het geweier om om te laat gaan. Ik gaan daarom nou jou oudste en eerste sien laat doodgaan. Die Heere het op Mooses afgekomen waar hij die nacht langs die pad geslapen het. Die Heere wil om doodmaak. Sy vry Sipora vat toe een mes wat van klip gemaakt was en besnij haar sien. Sy gooi toe die veliekie wat sy van haar sien afgesnij het voor Mooses sy voete neer met die woorde, Jij is my bruidegom. Je wordt met bloed beskerm. Toe sy sê, bruidegom wat met bloed beskerm wordt, het sy na die besnijdenis verwijs. Die Heere het Mooses toe laat staan. Die Heere het vir haar omgesê, hy moet vir Mooses in die woestijn gaan ontmoet. Hij het bij die berg van God op hom afgekom. Hij het hom gegroet en hom teen die wang gesoen. Mooses vertel toe vir Aaron alles, van hoe die Heere omgestuur het en die wondertekens wat hij omgegee het om te doen. Mooses en Aaron het toegegaan in die leiers van Israël bij mekaar laat kom. Aaron het vir hulle al die dingen verduidelik wat die Heere vir Mooses gesê het. Mooses het die wondertekens vir hulle gedoen. Die volk het hulle toegegloe, Toe hulle hoor dat die Heere die Israëlieten gaan help omdat hy hulle nooit raak gesien het, het hulle op hulle knieën geval en tot die Heere gebid.